Book 2 ხილი და სურსათი ხილი და სურსათი მე მაქვს მარწყვი მე მაქვს მარწყვი მე მაქვს კივი და საზამთრო მე მაქვს კივი და საზამთრო მე მაქვს ფორთოხალი და გრეიფრუტი მე მაქვს ფორთოხალი და გრეიფუტი მე მაქვს ვაშლი და მანგო მე მაქვს ვაშლი და მანგო მე მაქვს ბანანი და ანანასი მე მაქვს ბანანი და ანანასი მე ვაკეთებ ხილის სალათს მე ვაკეთებ ხილის салатс მე ვჭამ ორცხობილას მე ვჭამ ორცხობილას მე ვჭამ ორცხობილას караქით მე ვჭამ ორცხობილას караქით მე ვჭამ ორცხობილას караქით და ჯემით მე ვჭამ ორცხობილას караქით და ჯემით მე ვჭამ სენდვიჩს მე ვჭამ sandwich-ს. მე ვჭამ sandwich-ს მარგარინით. მე ვჭამ sandwich-ს მარგარინით. მე ვჭამ sandwich-ს მარგარინითა და პომიდორით. მე ვჭამ sandwich-ს მარგარინით და პომიდორით. ჩვენ პური და ბრინჯი გვჭირდება. ჩვენ პური და ბრინჯი გვჭირდება. ჩვენ თევზი და სტეიკი გვჭირდება. ჩვენ თევზი და სტეიკი გვჭირდება. ჩვენ პიცა და სიგარეტი გვჭირდება. ჩვენ პიცა და სპაგეტი გვჭირდება. კიდევ რა გვჭირდება? კიდევ რა გვჭირდება? ჩვენ სუპისთვის სტაფილო და პომიდორი გვჭირდება. ჩვენ სუპისთვის სტაფილო და პომიდორი გვჭირდება. სად არის სუპერმარკეტი? სად არის სუპერმარკეტი? ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: www.book2.de